mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene, sada već moja kolegica Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Ne znam zašto mi se točno ne čujete, ajde probajte ponovno, mm, molim Dobar dan i pozdrav svim slušateljima opet. <laughs> ok, to je tako kada e, je krivi mikrofon uključen pa onda čujete kao da je to jeka. No dobro, u ovoj emisiji e, slušat ćemo o odvajanju otpada. Jesam li u pravu? A, tako je, evo nekako je cijeli ovaj mjesec u Ekopanu u znaku tog odvajanja otpada, već u prošloj emisiji krenuli smo sa temom odvajanja otpada, međutim tad je bilo riječi onako nekim generalnim okvirnim stvarima vezanima za tu problematiku. s tim da evo nisam zaboravila da sam ostala dužna odgovor na jedno pitanje. dakle, koliko posto je odvojenog otpada u gradu Karlovcu? rekli smo da je prosjek Republike Hrvatske 15%, što je zapravo jako loše, jako, nizak, jako niska brojka. Međutim, Karlovac je nažalost čak ispod te brojke evo na 12%, tako da zbilja morat ćemo podhitno poraditi na tome. Da Apsolutno, podhitno. Ovog puta posjetili ste vrtić, napravili ste jednu anketu. Tako je. uh Koji vrtić ste posjetili? Samo mi dakle, posjetila sam male ekologe opet u dječjem vrtiću Grabrik, jer evo, ja kad vidim tako nizak prosjek u gradu Karlovcu vezano za odvajanje otpada, jednostavno ne mislim da je problem u tome da građani nemaju kud s otpadom, da ga nemaju znači gdje odvajati, s obzirom da se na području gradskih četvrti nalazi ukupno 50 e, zelenih otoka, e, znači gdje građani mogu odvajati. Dakle, očito je problem u tome da građani nemaju naviku, pa eto baš zato što e, ipak postoji barem ta jedna grupica koja ipak ima naviku odvajati otpad, ja sam ih odlučila posjetiti i čuti malo što oni kažu o tome. Mm, to su oni primjeri dobre prakse. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 4 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ajmo oma čuti što su rekli. E, dakle, ja se trenutno nalazim u dječjem vrtiću Grabrik u skupini Sovice. Evo, oko mene je mnoštvo malih sovica i njihove tete. Pitaću ih par pitanja vezano za odvajanje otpada, budući da oni, evo, vidim, vrijedno odvajaju svašta nešto. Um, sad kad sam dolazila tu, ja sam vidjela na hodniku da odvajate čepove da skupljate. Je to, jel svi skupljate čepove, koliko često donosite te čepove? Pa ne baš svaki dan, ponekad. Kad se skupi, znači. I što onda dalje radite s tim čepovima? Koje su bolesna. Da, šaljete za lijek. Da. A hoćeš mi ti reći što još skupljate osim čepova? Skupljamo papir. Dobro, i šta radite sa starim papirom? Iskoristavamo ga za crtanje. Bravo. I još? Ja sam vidjela da ste, znači, e, imali ste eko dan i tema je bila nije smeće sve za vreće. Ja ne znam kako je to kod vas izgledalo, ali evo što ste novo naučili e, taj dan, e, što se još može odvajati osim plastičnih čepova, plastičnih boca, starog papira? To još Možemo odjeću staru, onda je stavljamo u denjare, onda e, ih... Neće se stavljaju stare baterije, zato da ne zagade ostalo. Bravo, bravo. <laughs> Nije se Marija teleportirala u, u ona je još uvijek tu. Tu sam, da. <laughs> ona je još uvijek tu, ali moram priznati da me ovo onako iskreno me nasmijalo. <laughs> A, lijepo, je, e, lijepo je čuti kako, eto, najmlađi su najpametniji, rekli bi neki. <laughs> A, što ste saznali još u dječjem vrtiću? pa posjetila sam ih e, ne samo povodom toga što znam da su <laughs> oni mali ekolozi, nego ovaj, e, dodatan povod je bio taj što je prošli četvrtak e, održavao se u objektima dječjeg vrtića Karlovac Eko dan. I dakle, tema je bila nije smeće sve za vreće, kao što sam već tu spomenula. tako da, osim same dječice, ja sam htjela malo čuti i neko od njihovih odgojiteljica što zapravo ima reći o tome tome. E, nažalost, e, snimka nam je loša, tako da ću ja <laughs> morati prepričati e, o čemu smo mi točno razgovarale. Njihova odgojiteljica Dubravka me je zapravo odmah na početku mi je nekako naglasila da ne radi se zapravo tu samo o odvajanju otpada i to je u biti odvajanje otpada znači nije neka izolirana aktivnost dakle ona se ne događa sama za sebe ona je povezana mm s cijelim nizom drugih aktivnosti znači da bi netko uopće odvajao otpad on prije svega mora biti koliko toliko ekološki osviješten recimo tako da evo ono što je njihova odgojiteljica e, napomenula jest da znači od, od samog njihovog dolaska u vrtić, dakle od te najranije dobi oni kroz razne aktivnosti, znači ne samo odvajanje otpada, tu je znači i recikliranje i kompostiranje i e, održavanje e, spiralnog vrta sa začinskim biljem kojeg su evo zasadili u suradnji <laughs> sa ekopanom da napomenem. E, također su sad nedavno dakle sadili su lavandu, pa su brali lavandu, pa onda dakle od prodaje od dobivenih novaca, dakle od prodaje kupuju didaktičke igračke. Tako da oni zbilja to je cijeli niz aktivnosti e, gdje se s djecom radi, dakle eto te najranije dobi gdje se osvješćuje da ovaj da jednostavno se ponašaju u, tom nekom ekološkom duhu. E, inače e, ono što bi ja još htjela istaknuti definitivno dakle treba spomenuti da su u dječjem vrtiću Grabrik inače je nastala prva ekološka slikovnica barem na karlovačkom području odgojiteljica vjeruje da i šire i ovaj, to je zapravo jedna slikovnica koja je nastala iz jedne obične njihove šetnje, dakle njihove svakodnevne šetnje, znači gdje su djeca prolazila pored takozvanog jezerca, odnosno bare i ovaj, ugledala su dosta otpada, dakle i djeca su se jednostavno počela zapitkivati svoje odgojiteljice zašto je taj otpad tu, na koji način će sad sav taj otpad utjecati na biljni životinski svijet. Dakle, mhm. djeca su, evo, vidimo toliko osviještena da oni, da oni primijete, dakle da oni vide tu vezu, aha sad u toj nekoj bari znači obitavaju e, ribe, kornjače, zmije, a vidi tu je sad ono raznovrsni otpad i djeca su dakle svjesna da to e, jednostavno loše utječe na taj biljni životinjski svijet. I eto, e, povodom toga nastala je znači jedna zbilja prekrasna slikovnica, dobila sam i na poklone, evo zahvaljujem još jednom odgojiteljici koja mi je poklonila jer bila je posebna slikovnica Inače, izišla je u tisuću primjeraka, prevedena je na engleski jezik e, i ono što je meni definitivno najposebnije vezano uz tu slikovnicu jeste da su svi crteži e, e, dječji crteži, odnosno oslikala su je sama djeca iz dječjeg vrtića Grabrik kao i pojedine dijelove teksta, dakle je njihov rukopis. Mhm. a, s obzirom da imamo malo vremena, a, ja bih htjela se dotaknuti i starog tekstila, nove odjeće, hoćemo nešto mhm. pa da zaprimimo poziv građana, uh mhm. -huh. vidim na vam telefon može, jako zvoni. A, e, definitivno bih htjela istaknuti još jedan vrlo dobar primjer dobre prakse. riječ je o zadrugi Humana Nova iz Čakovca. dakle, oni su jednostavno pošli od činjenice da tekstil nije otpad rad. Inače, potaklo ih je i to što dakle, postoje procjene da se u svijetu na godišnjoj razini negdje oko milion tona tekstila nađe odbačeno po odlagalištima otpada. Oni su dakle odlučili pokrenuti zadrugu gdje bi dakle od tog starog tekstila šivali neke nove stvari, da to tako nazovemo, dakle nove proizvode tekstilne. I od svojeg osnivanja 2011. godine oni su pri prikupili ukupno 190 tona starog tekstila i od toga su nastali zbilja zanimljivi proizvodi. Evo ako je neko zainteresiran može posjetiti njihovu web stranicu gdje znači je sve to onako fino prikazano. Mhm. Dakle od stare odjeće, zavjesa, krevetnine i tako dalje oni izrađuju platnene vrećice, torbe, papuće svašta nešto, mhm. haljine. mm Ajmo zaprimiti poziv pošto vidim da nas građani zovu. Halo, halo, tko je s nama? Dobar dan, e, Ivo na telefonu, imam pitanje jedno Izvolite. za odlaganje otpada. Ovako, gdje se odlažu iskorištene kantice od boje, te ove ploče sa krova salonitne, to me zanima, evo. Aha, mhm. e, trenutno znači e, te boje i lakove i salonitne ploče, odnosno otpad koji sadrži azbest, e, se mogu odložiti u Centru za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom Cijak u Vojniću. Međutim, uskoro se u gradu Karlovcu otvara reciklažno dvorište, o čemu ćemo detaljnije u sljedećoj emisiji, tako da će građani takve vrste otpada moći odložiti i tamo. Gospodine Ivane, čujete nas? Je, je, je. jeste li zadovoljni odgovorom, trebamo li ući? hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala vam lijepa na pozivu. Onda slušanja. Evo, zaprimili smo i poziv građana, predlažem jednu kratku pauzu, nazad smo za minutu dvije. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi uzalud gledam u tebe U tvojim očima vidim nju Sve što govoriš zvuči bez veze I znam da lažeš i ovaj put I dođem petka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobrodošli natrag u emisiju Zeleni telefon. Evo, obavili smo brzinski jedan telefonski poziv. Na telefonskoj liniji e, nam je gospođa Inga Kukolj, inače iz ekološke udruge e, Krka iz Knina. Dobar vam dan. E, dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima i mojim kolegicama sa zelenog telefona. Gospođa Marija ima pitanja za vas. Krenite Marija. E, da, evo Inga, e, znaš da danas je tema naše emisije uh, e, odvajanja otpada, ali oni nekakvi dobri primjeri dobre prakse. Tako da jednostavno nisam mogla ne spomenuti tebe i knjižnicu igračaka. Pa sad evo, možda je nekima to neki onako novi pojam knjižnica igračaka, svi znamo za knjižnice knjiga, ali ovaj, tako da mene zanima i uopće htjela bi da, da nam sad e, onako ukratko kažeš kako si došla uopće na tu ideju? Od kud je dakle došla ta knjižnica igračaka? Evo, hvala na pitanju. E, u Eko udruzi Krka u Kninu djeca su jednostavno dolazila i roditelji mijenjali smo igračke između sebe, a na sve me inspirirala moja čerka Kaja, tako da smo se dosjetili tog stvarno dobrog projekta koji je za sada u Kninu ima velike uspjehe, a otvorene knjižnice igračaka i u Zagrebu i planira se u drugim gradovima, jednostavno funkcionira. Znači djeca besplatno uz uvjet, a i ne mora, e, članarine da donesu jednu staru igračku, mogu iznajmiti tri igračke na mjesec dana. Kao knjige u knjižnici, tako kod nas mogu iznajmiti knjige, E, znači članstvo je besplatno, roditelji štede na kupnji igračaka, e, djeca u toj knjižnici osim što znaju igračke mogu se naravno i poigrati, e, čuva se okoliš jer sve te igračke nama građani neke smo kupili kroz projekte i nove, a neke igračke nam, većinu igračaka nam donese, donose roditelji, ne samo iz Knina, iz drugih gradova, pa smo išli malo korak i dalje, tako da smo ispred osnovnih škola i u vrtiću prvi u Hrvatskoj postavili i spremnike za odvajanje igračaka, tako da mi te spremnike praznimo, radimo, e, sortiramo, peremo igračke, kad ih imamo viške, istih čak ih onda šaljemo i u karita su Crveni križ, kad su poplave i nekakve prirodne katastrofe, evo. Svaka čast Inga, a, evo, ako neko u gradu Karlovcu poželi otvoriti knjižnicu igračaka, slobodno nek nam se javi, e, ja ga proslijedim dalje e, kolegici Ingi koja će dati sve detaljne upute. Možda još samo kratko, a, da li je onako u <laughs> najkraćim crtama, pošto nemam baš vremena, sam taj put od ideje do realizacije, da li je teklo glatko, da li je bilo nekakvih prepreka u smislu administracije, papirologije i slično? Pa, e, moram iskreno reći, evo, dobro ste rekli, kogod nam se javi, mi ćemo drage volje e, našu ideju, mnogi su nam govorili zaštitite, ne, mi stvarno želimo, pošto je ideja dobra i korisna i za djecu i za okoliš i sve neka se širi, e, nije bilo toliko puno teško, imamo i bazu podataka, izradili smo članske iskaznice, malo smo bili domišljati, nije trebalo ni puno sredstava, malo za te stoličice, nove igračke, ali treba jako puno volonterskog rada i to je zapravo ona bit i ljubav svega što, što mi ljudi u udrugama puno svog volonterskog rada i truda uložimo da bi to i funkcioniralo. Evo sad smo e, čak uveli volonter